عليكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم عليكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة عنه في كلمة صلى الله عليه وسلم تتعين بالله بكم منولا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث تشرين منه يلو الحديث إلو حكولي وانا أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته استكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحدة كل واحد مسألته ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم, أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم ndugu zangu hadithi miongoni mwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi kubwa sana kwa sababu inazungumzia mtu ambaye ni mkubwa kabisa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi tena ni hadithi qudsi hadithi qudsi ni hadithi ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake na lafzi yake kwa kauli ambayo ni sahihi ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo maneno ambayo tumeyasoma pamoja na lafzi yake na maana yake imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tofauti baina ya hadithi al-Qudsi na kitabu cha Qur'an kama ni hivyo ni kitabu cha Qur'an mutaabbadun bitilawati, kila unaposoma unaandikiwa. Ukisoma harfu moja katika Qur'an unaandikiwa thawabu ashara hasanat, ukisoma harfu tatu uh, hasana 30 hivyo hivyo. Kila ukisoma harfu moja katika Qur'an unaandikiwa thawabu, mutaabadun bila tilawati, kila ukisoma unaandikiwa thawabu. Lakini hii hadithul qudsi unaposoma si kama Qur'an, hauandikiwi thawabu kwa kila kwa kila msomo, bali kwa kufanyia kazi ndio unaandikiwa thawabu. Vile vile kitabu cha Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amechallenge nayo wasiokuwa Waislamu, lakini hadith qudsi sio hivyo. Vile vile kitabu cha Qur'an ni Allah subhanahu wa ta'ala amelinda kutokamana na tahrif kutokamana na kuzidisha wala kupunguza lakini hadithu al-Qudsi kando na hivyo kitabu cha Qur'an mtu hawezi kugusa kama hana tahara lakini hadith ya Qudsi mtu anaweza kugusa anaweza soma basi inakuwa na tahara kwa hivyo hii ni hadithi ya Qudsi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi enyi waja wangu inni haramtu dhulma ala nafsi hakika mimi nimejiharamishia dhulma nafsi yangu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa ana uwezo lakini hiyo sifa ya dhulma Allah subhanahu wa ta'ala amejiharamishia nafsi yake kisha akasema nini waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamuna nikajalia baina yenu haramu basi msidhulumiane ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu enyi waja wangu kila mmoja wenu hapo kila mmoja wenu ni mpotovu amepotea fas illa man hadaitu isipokuwa yule mtu ambaye nimemuongoza katika njia ile sahihi kwa hivyo hidayah na uongovu inatoka kwa, kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-qasas anamwambia Allah mtume sallallahu alayhi wasallam innaka la tahdi man ahbabta wewe huwezi ongoza yule mtu ambaye unampenda Ingekuwa Allah mtume alikuwa na uwezo wa kuongoza angeongeza angemuongoza ami yake ambaye alikuwa akimsaidia katika dawa yake, lakini uongofu iko kwa mkono Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunafaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila tunapokuwa katika sala, kila tunaposoma katika eh, suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullukum dhalil illa man hadait, kila mmoja wenu ni mpotovu isipokuwa yule ambaye ninaongoza fastahduni ahdiku bas tafuteni niombeni mimi kuwaongoza ili niwaongoze ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu kila mmoja wenu ni mwenye njaa illa man at'amtu yule isipokuwa yule ambaye nimemlisha fastat'imuni at'imukum bas niombeni mimi niwalishe ut'imukum nitawalisha ya ibadi enyi waja wangu kullukum arin illa man kasautu kila mmoja wenu ni ako uchi isipokuwa yule ambaye nimemvisha basi niombeni mimi niovishe nitaovisha ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan-nahar enyi waja wangu nyinyi mnakosea mnafanya dhambi usiku na mchana wa ana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehe madhambi yote fastaghfiruni aghfir lakum basi niombeni msamaha niombeeni msamaha niwafutie madhambi aghfir lakum na mimi nitawafutia madhambi ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni Allah anasema enyi waja wangu hamutaweza kufikia kunidhuru mpaka alafu mnidhuru hamuwezi kunidhuru unavyofanya mtu anavyofanya maasi usiku na mchana haizi akamdhuru Allah subhanahu wa ta'ala walan tablughu naf'i fatanfa'uni vile vile mtu anapokofanya ibada usiku na mchana haizi akamfaidisha haizi akamuongezea Allah chochote ndio maana Allah Allah subhanahu wa ta'ala anasema walan tablughu naf'i fatanfa'uni hamwezi mkafikia kunifaidisha alafu mkanifaisha mimi يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ما زاد ذلك فيما في ملك شيئا enyi waja wangu lau kama mwanzo wenu mwanadamu wa kwanza mpaka yule ambaye atazaliwa mwisho kabisa na ins na jini yani mwanadamu na jini majini wote wakasimama katika kiwanja kimoja wakamfanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo ambaye ni mchaji Mungu kuliko nyinyi wote. Kila mmoja akawa na hiyo moyo ambaye ni uchaji Mungu na wakafanya ibada. Ma zada dhalika fi mulki shay'a Allah anasema hiyo haitanizidishia chochote. Kwa hivyo mtu watu ambao wako katika dunia yote bwana mwanadamu na jini wote wakifanya ibada pia bado hawatamuongezea Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wake chochote. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا لو kama mwanzo wenu wa mwisho wenu insi wenu na jini wenu mtasimama katika kiwanja mmoja na kila mmoja wenu wakawa na moyo wa muovu kabisa katika nyinyi mkafanya maasi basi hiyo haitapunguzwa haitanipunguzia chochote katika ufalme wangu ما نقص ذلك فيما في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد واحد المسألة مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء vile vile Allah anaendelea kusema lau kama mwanzo wenu na mwisho wenu insi wenu na jini wenu mtasimama katika kiwanja kimoja na kila mmoja akaomba ombi lake haja yake na Allah akamtekelezea haja yake kila mmoja kutoka mwanadamu wa kwanza ambaye amezaliwa na yule ambaye ataenda kuzaliwa kwa mwisho kabisa iwe ni jini iwe ni ins wote wakasimama katika kiwanja kimoja wakamomba Allah subhanahu wa ta'ala haja na Allah akawatimizia haja basi hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kuwatimizia haja yao yote haitapunguza katika ufalme wa Mwenyezi Mungu isipokuwa kama vile inavyowekwa sindano katika bahari, alafu ukitoa ile kiwango ambayo utabaki nayo katika hiyo sindano, hivyo ndio inapunguza katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ya ibadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Kwa hivyo enyi waja wangu haikukua haiku isipokuwa ni amali zenu ambayo mnafanya hapa duniani, ni amali zenu, iwe ni khaira, iwe ni shari, ni amali yako uhsiha lakum in thumma uwaffikum ya kisiku ya kiyama kila mtu atakuwa analipwa kulingamana na amali yake faman wajada khairan falyahmadillah yule ambaye atapata khairi jambo la khairi katika kitabu chake basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na amhimidi waman wajada ghaira dhalik na yule mtu ambaye hatapata khairi basi kinyume cha khairi ni nini shari fala yalumanna basi asidhulu asilaumu illa nafsahu isipokuwa nafsi yake kwa hivyo unavyofanya ibada na unavyofanya maasi hautamzidishia Allah subhanahu wa ta'ala hautampunguzie chochote Allah subhanahu wa ta'ala bali ni amali yako utaenda kukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi hadith tena imezungumzia mambo mengi ni masala mambo ya dua dua kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ad-du'a huwa al-ibada dua ni ibada na tofauti ya binadamu na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anapenda mtu anapomomba lakini binadamu anapoomba hataki lakini Allah subhanahu wa ta'ala anapenda yana anaridhia na anafurahia pindi mje anapomomba kwa hivyo wewe unapomomba Allah subhanahu wa ta'ala haja yako unaisabika bado uko katika ibada na tena wanasema afdalul ibada yani ile ibada ambaye ni bora kabisa ni ibada ya kumomba ndio maana mingi katika ibada ambayo tunatekeleza haitimii isipokuwa ndani yake kuna ibada ya muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaposali sala haiwezi timia isipokuwa mpaka tuwe na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika sala. Saumu pia vile vile inapendeza ndani yake mtu amombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Zaka vile vile kuna wengine wamesema kabisa zaka kutoa mtu anafaa kama wajibu kabisa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajatoa zaka na Allah hamkubalia hiyo zaka. Kwa hivyo ibada ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni faida kwetu sisi lakini tunaisabiwa ya kwamba tuko katika ibada hiyo ndio hadithi yetu ya leo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk